Objavu s kojom je došao učinio je Allah subhanahu wa ta'ala važećom do sudnjega dana. Pa Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame cijeli svoj život proveo je u pojašnjavanju te objave, u dostavljanju objave, u svom lijepom obhođenju sa svim ljudima s kojima se svakodnevno susretao kako bi im dostavio tu objavu i oni prihvatili od nje poslanicu, od, nje, od njega poslanicu Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wasallam je najljepše od svih ljudi obhodio se prema drugim ljudima. Sa svim ljudima se obhodio na najljepši mogući način. Kako da ne? Kada ga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao kao milost svim svjetovima. Posebnu pažnju vjerovjesnik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam posvećivao je najbitnijoj životnoj dobi najvažnijoj ljudskoj skupini, a ona je omladina. Onaj koji bude proučavao životopis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam, naći će da je Allahov poslanik alihi salatu wa uvijek bio uz omladinu. I omladina je uvijek bila s njim. Allahov poslanik alihi salatu wa odlazio bi, dolazio bi, a omladina bi bila uvijek uz njega sjedio bi i također uz njega bi sjedali omladinci i slično. Dakle, stalno je bio uz omladinu. Pa će također onaj koji bude izučavao životopis Allahovog poslanika alihi salatu sam naići i kako se obhodio s tom omladinom koja je stalno bila u njegovoj blizini. Blago se obhodio na najljepši mogući način poznavajući sposobnosti, poznavajući mogućnosti, potencijal te omladine. Šta omladina i koliko može da doprinese širenju islama, koliko omladina može da doprinese prosperitetu budućnosti, boljoj budućnosti društva, zajednice u kojoj ta omladina, omladina živi. Tako nalazimo da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam družeći se sa omladinom često duže vremena otkrivao njihove sposobnosti, njihove mogućnosti, njihove talente i onda ih savjetovao šta da čini, čemu da se posvete. Davao im zadatke, davao im odgovornosti u skladu sa njihovim mogućnostima i sve to činio direktno, sve to činio konkretno, jasno, bez ikakvih išareta, bez ikakvih posrednika i slično nalazimo Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame kako na jahalicu iza sebe uspinje dječačića Ibnu Abbasa radijallahu anhuma, koji kada je Allahov poslanik alihi salatu sam umro, preselio na bolji svijet, nije imao više od 15 godina. Dakle, još prije, ranije, Prije toga, Allahov poslanik alihi salatu sam uspinje tog dječačića omladinca jeli na jahalicu iza sebe, čime pokazuje svoju skromnost, svoju bliskost, daleko od svake oholosti on je bio Allahov poslanik alihi salacom umišljenosti, kako danas to čine mnogi naši zvaničnici ne žele nikoga u svoju blizinu, mora se najaviti i čekati da dođeš do njega i slično. Ne, Allahov poslanik alihi salatu sam bio je pristupačan, dostupan, na doma ruke u blizini svakoga. Ako god je htio da mu dođe, da posjedi s njim, mogao je u svaka doba. Pa Allahov poslanik alihi salatu sam iskazuje svoju skromnost prema dječačiću, ovom omladincu Ibn Abbasu, što je ostavilo traga na njega. Ibn Abbas pa je kasnije i on bio skroman, bio ponizan. Znao bi odlaziti u potragu za znanjem, znao bi odlaziti pred vrata starih ashaba poput Zejda ibn Sabita i čekati pred njegovim vratima i čekati i čekati da se otvore vrata. Stid ga je bilo da pokuca. Stid ga je bilo da neće uznemiriti njegove ukućane. Pa je čekao pred vratima pa bi znao i zaspati na pragu tih vrata čekajući da mu se otvore vrata i da on upita određeno pitanje. Allahov poslanik alaihi salatu sam postavlja ga uz sebe, odmah iza sebe. I kaže mu, o mladiću, ja ću te podučiti riječima koje su od izuzetne važnosti. Ja ću te podučiti riječima koje su od izuzetne važnosti potrebne su maltene svima. Pa kaže, čuvaj Allaha pa će i Allah čuvati tebe. Čuvaj Allaha, pazi na Allaha pa ćeš stalno Allaha imati u sebe. Ako budeš nešto tražio, onda to traži od Allaha. Ako budeš bio potreban pomoći, onda se pomaži samo Allahom. Znaj, kada bi se svi ljudi od prvog do zadnjeg sakupili da te okoriste u nečemu, ne bi ti mogli koristiti osim onoliko koliko ti je Allah propisao. I kada bi se svi ljudi sakupili od prvog do zadnjeg da ti naude u nečemu, ne bi ti mogli nauditi osim onoliko koliko ti je Allah odredio, koliko ti je Allah propisao. Pera su podignuta i listovi su se osušili. Odredba je već određena. Allah je odredio šta će biti do sudnjega dana. Pa pogledajmo dakle kako važan savjet Allahov poslanik alihi salatu sallam upućuje kome? O mladincu. Znajući da će on zapamtiti te riječi i živjeti daleko, daleko više od Allahovog poslanika alihi salatu sallam i te riječi dostavljati drugima, podučavati drugima. Drugi. Pa također, prije nego li je rekao ovaj savjet, Ibn Abbasu radijallahu anhuma prvoga priprema prvo ga priprema za ovaj savjet pa kaže o mladiću ja ću te podučiti riječima koje su od izuzetne važnosti. Dakle, priprema Ibnu Abasa radijallahu anuma kako bi bio skoncentrisan na riječi koje dolaze. Kako bi što bolje zapamtio, shvatio, razumio, upio i držao te riječi kod sebe. Na sličan način postupao i sa drugim ashabima, odnosno drugim omladincima s Muazom ibn Džebelom. Subhanallah, pogledajte čemu savjetuje Muaza ibn Džebela radi Allahu talan mladića i kako ga priprema za savjet. Dolazi Allahov poslanik alihi salatu sa Muazu ibn Džebelu i hvata ga za rame i kaže o Muaze, tako mi Allaha ja te doista volim. Tako mi Allaha, o Muaze, ja te u istinu volim. Nemoj dozvoliti sebi da završiš s namazom, a da ne proučiš na kraju namaza dovu. Allahu moj, ja te molim da me pomogneš da te se često sjećam, da ti često činim zikr, da ti se mnogo zahvaljujem i da ti iskreno robujem. Allahu akbar. Pogledajmo koji savjet Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam upućuje Muazu ibn Džebelu. Moli Allaha da te pomogne da ti on uzvišeni Allah stalno bude na umu. Da mnogo spominješ Allaha. To je jedan od najboljih ibadeta koji postoji jedan od najboljih ibadeta jeste da mnogo spominjemo Allaha toliko da nam On stalno bude na umu. Kada nam je Allah dželjavala stalno na umu, onda ćemo se stiditi da ne učinimo ono što Allah traži od nas. I stidit se da učinimo ono što nam Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje zasigurno. Pa je zikr jedan od najboljih ibadeta. Na to upućuju i riječi Allaha Jalla wa Ala koje tako jasno odslikavaju vrijednost zikra. Pa kaže Allah Jalla Vala, fezkuruni edkurkum. Vi mene spomenite, pa ću ja vas spomenuti. Allahu Ekber. Allah Jalla Vala iznad sedam nebesa, iznad Arša kaže, vi mene spomenite na Dunjaluku, pa ću ja vas Allah subhanahu wa ta'ala, naš gospodar, i on će nas spomenuti iznad sedam nebesa. Zatim kaže, i molim te da me pomogneš da ti budem zahvalan Jer svi ljudi na dunjalku su podijeljeni u dvije kategorije, zahvalne i nezahvalne. Inna hedejna husebile ima šakirenu ima kefura. Mi smo čovjeku pojasnili put pa je on ili zahvalan ili nezahvalan. Pa je stoga i tekako bitno da molimo Allaha Jalla wa Ala da nas učini zahvalnim robovima. I molim te da me pomogneš da ti iskreno robujem da ti iskreno činim ibadet, da svoj život provedem iskreno radi tebe, gospodaru, u ibadetu, samo tebi. Ako čovjek bude činio ibadet, ali ga ne bude činio iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, to će samo biti dokaz protiv njega. To će biti samo razlog njegove još veće propasti. Koji savjet Allahov poslanik alihi salatu samo upućuje kome? O mladincu. Međutim, ono što želim posebno da naglasim, pogledajmo kako priprema Muaza ibn Džebela radijallahu talan za ovako bitan savjet. Pa kaže, o Muaze, tako mi Allaha ja te uistinu volim. Drugi put ponavlja, tako mi Allaha, o Muaze, ja te doista volim. Kako da osoba kada sazna da ga najbolje Allahovo stvorenje voli, najbolji Allahov rob voli, kako kada čovjek sazna da ga takav insan Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wa sallame voli, kako da ne prihvati sve od njega. Kako da ne prihvati i ne sasluša ga i prihvati svaki njegov savjet. Zasigurno. I kada zna da ga srčeno, iskreno voli, kako dakle da ne prihvati taj savjet, zna da sve što mu kaže da će reći za njegovo, njegovo dobro. Upoznajmo se još s nekim metodama Allahovog poslanika alihi salatu samo obhođenju sa omladinom. Omladinac Malik ibn Huveirith radi Allahu talan pripovjeda. Kaže, došli smo Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam, a bili smo mladići približnih godina. Proboravili smo kod Allahovog poslanika sallallahu alihi wa sallam 20 dana. On se vrlo lijepo obhodio prema nama. Bio je blag, bio učitiv. Lijepo se obhodio prema nama. Kada je primijetio na našim licima zabrinutost za naše porodice, upitao nas je koga smo to ostavili od svojih porodica kod svoje kuće. Pa kada smo ga obavijestili o našim porodicama, rekao je vratite se svojim kućama, idite vratite se svojim kućama i ostanite kod svojih porodica. Podučavajte ih onome što ste naučili kod mene. Naređujte im ono što ste naučili kod mene. Kada nastupi namasko vrijeme, neka vam jedan od vas prouči ezan i neka vas u namazu predvodi onaj koji je najstariji od vas. I klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Klanjajte onako kako ste mene vidjeli da klanjam. Pogledajmo kako je Allahov poslanik alihi salatu wasalam odvojio 20 dana za omladinu. Ugostio ih kod sebe. Sve im obezbijedio da bi ih podučio vjeri. Sve im obezbijedio da bi ih odgojio kako bi oni kasnije mogli odgajati generacije. Znao je dobro potencijal omladine. Stalno je to imao na umu, zato se na najljepši mogući način obhodio sa omladinom. I pogledajmo, u toku tih 20 dana nastojao je da se zbliži sa tom omladinom, pa ih je pitao za njihovo stanje. Toliko se zbližio s njima da je prepoznavao na njihovim licima njihovu zabrinutost. Znao bi, primjećivao bi kada bi ih nešto tištilo. Pa kada ih je upitao o njihovim porodicama, onda se odazvao njihovim zahtjevima i rekao vratite se svojim kućama. Vrate se svojim kućama. Međutim, nije im rekao da kod svojih kuća sjede skrštenih ruku, već je rekao podučavajte svoje ukućane, podučavajte svoje porodice onome što ste naučili kod mene. Zatim i pojašnjava i pocrtava najvažniji ibadet bez kojeg nema islama. Pa kaže, obavljajte namaz, klanjajte namaz, obavezno kada nastupi namasko vrijeme, neka vam jedan od vas prouči ezan i klanjajte namaz onako kako, kako ste vidjeli da ja klanjam. I pogledajmo čemu još savjetuje omladinu. Vrlo bitno, vrlo bitno što treba naglašavati omladini. Savjetuje omladinu da vode računa o svojim starijima, Pa kaže neka vas u tom najvažnijem ibadetu, najbitnijem ibadetu namazu predvode vaši najstariji. Njima dadnite prednost. Nemojte da vas ponese vaš žar, vaš elan, polet da vas uzme pa da sebe stavite na poziciju koje niste dostojni, da sebe stavite na poziciju koje su dostojni drugi, preči, dru, preči drugi za tu poziciju. Dakle, Allahov poslanik alihi salacom o svemu, o svemu vodio računa. Pa iz ovog primjera vidimo kako se Allahov poslanik alihi salacom družio sa omladinom. I to je potrebno nama. Koga god želimo popravljati, neophodno je prije svega da ga dobro upoznamo, da se zbližimo s njim, Zatim da mu na adekvatan način ukažemo na njegovu problematiku ako postoji, šta treba kod sebe ispraviti, šta treba jeli, poboljšati i slično. Također nije nimalo jeli, začuditi kada se Allahov poslanik alihi salacom mnogo družio sa omladinom, Toliko se zbližavao, nije nimalo čuditi što im je Allahov poslanik alihi salatu sam povjeravao zadatke, povjeravao odgovornosti i u svome odabiru nimalo nije griješio Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wasallam. Kada bi nekome od svojih ashaba, omladinaca, nešto naredio, nešto preporučio, tražio od njega da se pozabavi nečim, to bi zasigurno bio njegov najbolji odabir. Pa vidimo kako Mus'aba ibn Umeira radijallahu talan šalje kao ambasadora Islama u Medinu. Šalje ga da poziva stanovnike Medine u Islam, da širi Islam među stanovnicima Medine i u svome odabiru, ama baš nimalo nije pogriješio Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Uzvišeni Allah, otvorio je srca Medinelija na rukama Musaba ibn Umeira. Islam je ušao u skoro sve jednu kuću u Medini. Svojom riječitošću, blagošću, lijepim ponašanjem Musab ibn Umeir radijallahu talan dostavio je vjeru skoro do svih stanovnika Medine i prokrčio put do izgradnje prve muslimanske, muslimanske države. Iz tog istog razloga druženja sa omladinom, svoje skromnosti, svoje pristupačnosti, svoje bliskosti, Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam prepoznaje sklonosti, sposobnosti, talenat Zaid ibn Sabita. Zaida ibn Sabita pa mu kaže, o Zaide, poduči se pismu jevreja, doista ja nisam smiren, nisam spokojan po pitanju onoga što mi oni pišu, pa poduči se da znamo šta nam pišu. Kaže Zaid ibn Thabit radijallahu ta'alan, za 15 dana ja sam se podučio njihovom pismu, pa bi čitao Allahovom poslaniku alihi salatu sam kada bi mu oni nešto pisali i također u njegovo ime ja sam pisao njima kada bi on htio nešto, nešto da im poruči. Pogledajmo dakle kako Allahov poslanik alihi salatu wasalam vodi računa o omladini, daj im odgovornosti, daj im zadatke, jer je omladina željna toga. Omladina je željna odgovornosti zadataka. Željna je omladina. Zašto je željna zadataka i odgovornosti? Kako bi se dokazali? Kako bi se dokazali? Oni su željni dokazivanja da se dokažu, da su oni sposobni, da oni mogu, da oni mogu da utiču na okolinu oko sebe. Pa je Allahov poslanik alihi salatu sam to prepoznavao i davao im odgovarajuće zadatke, odgovornosti shodno dakle njihovim mogućnostima. Pogledajmo, subhanallah, posebnih trenutaka u obhođenju Allahovog poslanika alihi salatu osam prema omladini. Trenutaka i situacija koji su od izuzetne važnosti, a o kojima rijetko ko danas vodi računa. U takvim situacijama ne pristupa omladini i ne nastojim pomoći niko od nas osim onih kojima se Allah dželle dželovala smiluje. Allaho poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve alihi wa sallam vodio je računa mnogo o friško oženjenim omladincima. O friško oženjenim mladićima. Onima koji su se skoro oženili, Allahov poslanik alihi salatu sam je vodio računa i o njima. Poznavao njihove potrebe za porodicom, za suprugom. Skoro su se oženili, promijenili svoj život, učinili preokretaj, ogroman preokretaj, veliku prekretnicu u svome životu i potrebni su smirivanja uz tu osobu, pa Allaho poslanik alihi salatu oslam vodi računa i o tome. Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma pripovijeda pa kaže bili smo na jednom od putovanja s Allahovim poslanikom sallallahu alihi wa alihi wa sallam pa kada smo se vratili s puta rekao je Allahov poslanik alihi salatu wa onaj koji želi da požuri svojoj poruci neka požuri, neka ide što prije. U drugom predanju spominje se, kaže Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma bili smo s Allahovim poslanikom alihi salatu sam u jednom od pohoda, u jednoj od bitaka. Kada je taj pohod, kada je ta bitka završena, ja sam požurio sa svojom jahalicom kući, a bila je spora jahalica, i hoće i neće. Pa je neko došao iza mene, neki konjanik je došao iza mene i podbo moju devu. Podbo, podbo moju devu kopljem toliko da se ona trgnula i krenula kao nikada do tada kao jedna od najbržih deva. Okrenuo sam se i ugledao Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Pa mi je dobacio, kuda si to požurio džabire? Kuda žuriš toliko džabire? Kaže, Allahov poslanite, skoro sam se oženio, frišak sam u braku. Pa ga pita Allahov poslanika alihi salatu wasalam, koga si oženio? Da li djevojku ili već udavanu ženu? Kaže, Allahov poslaniče, oženio sam udavanu ženu. Kaže, a zašto nisi oženio djevojku? da se igraš s njom i da se ona igra s tobom, pa nakon putovanja kada su došli skoro na domak Medine, kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, nemojte žuriti plaho kućama, nemojte mnogo jeli, da požurite svojim kućama, sačekajte dok se spusti mrak, dok se vaše supruge ne pripreme, pripreme jeli, za vas, da se uljepšaju za vas, da se da vas dočekaju na najljepši način. Pogledajmo, subhanallah, kako o svemu brine Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Pita Džabira radijallahu talan za njegovo stanje, za njegovu žurbu. Zatim mu iznosi svoje mišljenje, kada saznaje da se Džabir oženio, iznosi mu svoje mišljenje koga je to bilo bolje da oženi. U drugim citatima, nakon što je Džabir pojasnio zbog čega je oženio udavanu ženu, jer je nakon pogibije oca sa Džabirom ostalo još devet Džabirovih sestara. Pa kaže Allahu poslaniće, morao sam da oženim udavanu ženu koja zna šta su djeca, koja ima djecu, pa da se brine o toj o tim mojim sestrama. Ako bi doveo djevojku, ona bi bila ista poput mojih sestara. Ko će mi onda pomoći u njihovom odgajanju? Pa kaže Allahu poslanik alihi salatu sam, pravo si rekao i dobro si postupio, na ispravan način si postupio. Zatim Allahov poslanik alihi salatu wasalam, kada su došli na domak Medine, pojašnjava i iznosi svoju brigu i o njihovim ženama. Pa kaže, sačekajte dok se spusti mrak, ne bi li se žene pripremile za vas i dočekale vas na najljepši mogući način, ne bili se žene sredile za vas. Pogledajmo dakle kako o svemu brine Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam, pa se spomnije čak da je mladićima koji su skoro se bili oženili friško, dakle oženjenim, dozvoljavao da idu i iz boja, iz bitke, da idu i da posjete svoje porodce pa da se ponovo vrate u bitku, Pa Ebu Sejid al-Hudri radijallahu talan spominje pa kaže jedan od mladića bio je s nama na Hendeku, u bitci na Hendeku pa je zatražio u toku dana od Allahovog poslanika alihi salatu sam da ide i da posjeti svoju porodicu. I Allahov poslanik alihi salatu sam mu dozvolio i rekao mu uzmi svoje oružje sa sobom, strah me plemena kureza za tebe. Uzmi, neka imaš sa sobom, neka imaš sa sobom oružje. Dakle, bio je na domak ruke, bio u blizini omladine, družio se mnogo sa omladinom, znao i poznavao njihove situacije, njihova stanja, njihove potrebe, nastojao da im koristi što je god moguće više. Pa čak, dakle, i u drugim situacijama, žalostnim situacijama, u trenucima tugije, žalosti, nastojao je da pomogne omladinu. Omladina je ljudskog roda i njih pogađa, što pogađa sve ljude, dakle ne žive samo u jeli, punoj snazi, u razbuktalim strastima i sl. Već dakle ponekada s vremena na vrijeme svimi ma o kome se radilo, nađemo se u situacijama tuge, žalosti i sl. Pa Džabir, Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma, pripovijeda, kaže, moj babo je preselio na Uhudu, pa kada je donešen, ja sam mu otkrio lice, pogledao u njegovo lice i stao plakati. Prisutni koji su bili u blizini pristupili su mi i počeli su mi zabranjivati da plačem za babom, dok Allaho poslanik alihi salatu sam koji je također bio tu, prisutan nije mi zabranjivao, pustio mi je da plačem za svojim ocem. Pa kada je počela da plače Fatima, kćerka Amra za mojim babom, tada je Allaho poslanik alihi salat sam progovorio, rekao, međutim šta je rekao? rekao je plakala ti za njim ili ne plakala. Doista nisu meleki prestali ga nadkriljivati. Abdullaha ibn Harama. Nisu meleki prestali ga nadkriljivati svojim krilima sve do nebesa, sve dok ga niste podignuli sa mjesta pogibje. Tamo gdje je poginuo, gdje je ispustio svoju dušu, meleki su ga na tom mjestu nadkriljivali. Na ovakav način je želio makar malo da olakša džabiru, da ga obavijesti o nagradi koju je postigao njegov babo. Allaho poslanik alihi salatu sam nastojao je da smiri i spokojnim učini omladinu i po pitanju Allahove obskrbe. Omladina željna je mnogo čega, ima velike potrebe, velike zahtjeve, žele da se oženu, žele da imaju posao, da imaju imetka, da imaju kuću, da imaju auto i slično. I mnogi kada pogledaju ispred sebe tako ogromne zahtjeve, ne nalaze potporu ni od koga klonu, vrate se u samljeničkom, isposničkom, asketskom životu. Kada vide ogromne zahtjeve ispred sebe, a ne nalaze nikoga ko će ih pomoći. Ovdje dolazi do izražaja uloga odgajatelja, kako je Allahov poslanik alihi salatu wasalam bodrio omladinu po pitanju Allahove obskrbe. Nastojao je da u njima usadi ljubav prema Allahu, da u njima usadi potrebu za Allahom subhanahu wa ta'ala, da ojača njihovu vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, da dove, traže, mole samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga mole za obskrbu i da budu ubjeđeni da će ih Allah subhanahu wa ta'ala obskrbiti. Pojašnjavao je svojima ashabima, svojoj omladini kako daleko slabašnija i potrebnija stvorenja od njih omladinaca, kako i njih Allah subhanahu wa ta'ala hrani obezbjeđuje. Kako Allah subhanahu wa ta'ala hrani bebe u majčinom stomaku, kako hrani novorođenčad, nije ih prepustio njima samima, već se on obavezao i svoje dobrote i milosti da ih hrani. Kako Allah subhanahu wa ta'ala hrani ptice koje odlaze jutrom gladne iz svojih gnjezda i vraćaju se noću site punih stomaka. Subhanallah, kako li je samo lijepo obhođenje Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam prema omladini, kako da ne, kada ga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao kao milost svim svjetovima. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas okoristi ovim riječima i da nam pomogne da se što je god moguće više upoznamo sa životopisom Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame, da ga time što je god moguće više volimo i što je god moguće više slijedimo i što je god moguće više branimo njegovu čast.